Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Այսօր Արցախի ազգային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական տոնն է։ Ազգային ժողովի այսօր կայացած լիագումար նիստում օրենքի ուժ է ստացել Արցախի հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Արցախի խորհրդարանում ընդունել են Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատվիրակությանը։ Այսօր Արցախի հերոս ոսկե արծիվ շքանշանակիր գեներալ լեյտենանտ Քրիստոփոր Իվանյանի ծննդյան օրն է։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Արցախի ազգային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական տոնն է։ Նախագահ Բակոս Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել տոնի արթիվ։ Ուղերձում ասված է. Ազգային անվտանգության հարգելի ծառայողներ եւ վետերաններ, հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արթիվ։ Ազգային անվտանգության համակարգը հանդիսանում է պետության կենսագործնեության կարևոր ուղղություններից մեկը եւ առանձնատուկ տեղ է զբաղեցնում պետականաշինության գործընթացում։ Դուք իրականացնում եք կարևոր ծառայություն՝ ուղղված մեր պետության ու ժողովրդի անվտանգության ապահովմանը, քաղաքացիների օրինական շահերի եւ իրավունքների պաշտպանությանը, նպաստելով հասարակության կայուն ու բնականոն զարգացմանը։ Դա պահանջում է մասնագիտական պատրաստվածության բարձր մակարդակ, սկզբունքայնություն, անմնացորդ նվիրվածություն հայրենի երկրին։ Պետությունն այսուհետ եւս կանի հնարավորը ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողների աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ ազգային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական տոնի արդիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջարողջություն ու հաջողություններ ձեր բարդ ու պատասխանատու ծառայության մեջ, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Ազգային ժողովն այսօր կայացած լիագումար նիստում հավանության է արժանացրել եւ ընդունել Արցախի հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ տեղի ունեցած լիագումար նիստում, որին ներկային Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը եւ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ, խորհրդարանն ի թիվս հաստատված օրակարգային այլ օրենսդրական նախագծերի ժամանակացույցին համապատասխան քննարկման դրեց գալիք տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթը։ Շուրջ 1 ամսյա քննարկումների հնչած առաջարկությունների ու դրանց հիման վրա պետբյուջեի նախագծի լրամշակված տարբերակը ներկայացրել ներկայացրեց կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը։ Նրա հաղորդմամբ օրենսդիրների կողմից տարբեր ոլորտների ուղղությամբ ներկայացվել են ավելի քան 40 միլիարդ դրամի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ, որոնց մի մասն ըստ ոլորտների ու առաջնահերթությունների ընդունվել եւ ներառվել է լրամշակված նախագծում։ Այսպիսով 2019 թվականի պետական բյուջեն կունենա հետեւյալ ցուցանիշները։ Կատարված փոփոխությունների արդյունքում պետական բյուջեի պրոֆիցիտը նվազել է 238.7 միլիոն դրամով։ Այսպիսով 2019 թվականի պետական բյուջեի վարամշակված նախագծի համաձայն Պետական բյուջեի վերջնական ցուցանիշները կազմում են եկամուտների գծով 112 միլիարդ 547 միլիոն դրամ, ծախսերի գծով 111 միլիարդ 410.5 միլիոն դրամ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն պետբյուջեի նախագծի վերաբերյալ իրենց դիտարկումներն ու դիրքորոշումն են արտահայտել խմբակցությունների լիազոր ներկայացուցիչները։ Մասնավորապես վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը հայտարարեց, որ դեմ է քվեարկելու պետբյուջեի նախագծին։ Որպես հիմնավորում նա առաջին հերթին մատնանշում է պետբյուջեում պրոֆիցիտի արկայությունը։ Պրոֆիցիտային բյուջեն հատուկ է հում կարտահանող երկրներին։ Պրոֆիցիտային բյուջեն հատուկ է նաև զարգացած երկրներին, այնպիսիք ինչպիսիք են Գերմանիան, Շվեդիան, Նիդերլանդները, Դանիան։ Նոր ենթակառուցվածքների կառուցման քրոնիկ անհրաժեշտություն ունեցող երկիրն իրավունք ունի պրոֆիցիտային բյուջե ունենալ։ Ընթակառակը մենք պետք է հատկապես ենթակառուցվածքների նորոգման համար անդադար գումարներ գտնենք Շարժում 88 խմբակցության դիրքորոշումը ներկայացրեց Էդուարդ Աղաբեկյանը, ով գալիք տարվա պետբյուջեի նախագծի վերաբերյալ իրենց անհամաձայնությունը պայմանավորում է ըստ ոլորտների հստակ ծրագրային քաղաքականության բացակայությամբ։ Ըստ այդմ 900 անգամ դեմ Դաշնակցություն խմբակցության դիրքորոշումը ներկայացրեց падգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը, իսկ ժողովրդավարություն եւ հայրենիք խմբակցություններինը Վարդգես Բաղարյանն ու Արթուր Թովմասյանը, ովքեր 2019 թվականի պետբյուջեի նախագիծը իրատեսական, տնտեսական աճն ապահովող եւ հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրերի իրականացմանը համապատասխանող են գնահատել։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու Արցախի հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին եւ համոզմունք ունի, որ կառավարությունը լրջագույնս կմոտենա նախատեսված ծրագրերի իրականացմանը։ Ժողովրդավարություն խմբակցությունը կառավարությանը առաջարկում է ուշադիր լինել տարածքային համաչափ զարգացման խնդիրների հանդեպ հետևողական ստանդարտ պարտավորությունները կատարելու հարցում եւ հայտարարում է, որ կառավարության գործունեության համար քաղաքական պատասխանատվության հանձնառությամբ կողմ է քվեարկելու 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին։ Մեր կողմից բարձրացված հարցերին կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ կողմից տրվել է սպառիչ պատասխան։ Խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ պետ նախարարը նույնպես տվել է Փարիզ պատասխան։ Հայերենի խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու 2019 թվականի պետական բյուջեին։ Եզրափակիչ ելույթում անդրադառնալով 2019 թվականի պետբյուջեի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կյանքի տարբեր ուղղությունների զարգացման համար կարևոր շեշտադրումներին ու դրական առանձնահատկություններին նախագահ Բակո Սահակյանն օրենսդիր իշխանությանն առաջարկել է հավանություն տալ նախագծին։ Բյուջեում արտացոլված են մեր երկրի տնտեսական զարգացման հիմնարար սկզբունքները, որոնց բաղադրիչներն են դինամիկ եւ համաչափ զարգացող տնտեսությունը, ներհայկական տնտեսական ինտեգրացիայի բարձր աստիճանի ապահովումը եւ սոցիալական պետության կարևորագույն ատրիբուտների պահպանումը։ Առանձին ուշադրության կենտրոնում եղել եւ մնում է բանակաշխության, անվտանգության, ինչպես նաեւ քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտները։ Այսուհետև արվելու է հնարավոր ամեն ինչ բանակի մարտոնակության հետևողական բարձրացման, զինված ուժերը ժամանակակից զինտեխնիկայով համալրման, քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի համարապնդման ու արդիականացման, զինծառայողների, վետերանների եւ հաշմանդամների սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ուզում եմ նշել, որ գալիք տարում տնտեսական աճի ցուցանիշը կանխատեսվում է առնվազն 8%, ինչի շնորհիվ համախառն ներքին արդյունքի ծավալը կազմի շուրջ 333 միլիարդ դրամ։ 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվել է տնտեսության ճյուղերի զարգացմանն ուղղված բյուջետային հատկացումների զգալի ավելացում 6.5%-ով ապահովելով առաջանցիկ աճ ընդհանուր ծախսերի աճի նկատմամբ Հանրապետության նախագահի եզրափակիչ ելույթին հաջորդել է 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քվեարկությունը, որն ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց 26 կողմ եւ 5 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Այնուհետև խորհրդարանն անցել է լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկված մյուս օրինագծերի քննարկմանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի խորհրդարանում երեք հյուրընկալվել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատվիրակությունը, կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի գլխավորությամբ։ Պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի եւ խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Խորհրդանի նախագահը շնորհավորել է կուսակցությանը Հայաստանի ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում ձեռք բերած արդյունքների արդիվ եւ կարեւորել կուսակցության պատվիրակության առաջին պաշտոնական այսն Արցախ։ Ազգային ժողովի նախագահը ընդգծելով հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանականների միջև ձևավորված բարեկամական հարաբերությունները շարունակելու կարեւորությունը հույս է հայտնել, որ նոր խորհրդանում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը նպաստելու է այդ կապերի ամրապնդմանը նոր որակ հաղորդելով արդեն իսկ կայացած ձևաչափերին։ Աշոտ Ղուլյանն արժևորել է նաև Հայաստան-Արցախ ազգային ժողովների համագործակցության միջխորհրդանական հանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսումը համազգային նշանակության հարցերի լուծման համատեքստում։ Շնորհակալություն հայտնելով հանդիպման համար Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը նշել է, որ կուսակցությունը պատրաստական է Արցախի քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնել թե Հայաստանի նոր խորհրդանում, թե միջազգային տարբեր հարթակներում ուշադրության կենտրոնում պահելով հատկապես անվտանգությանը վերաբերող հարցերը։ Ազգային ժողովի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար կազմը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանի ուղեկցությամբ հանդիպել է խորհրդարանում ներկայացված խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Արցախի հարցում որևէ նոր բան չկա։ Այս մասին երեք դիլիջանում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ակտիվությունը ցածրից մի փոքր բարձր է, ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությանը, թե Հայաստանի իշխանության հետ հաջողվել է փոխհմբռնման գալ, վարչապետի պաշտոնակատարն ասել է. Երբ ինչ որ մեկնաբանություն է հնչում ադրբեջանական կողմից, որն իր մեջ լավատեսության տար է պարունակում, Ինձ անկեղծ ասած զարմացնում է հայաստանցի մի շարք մեկնաբանների մեկնաբանությունը, որ առաջին կանխավարկածն այն է, թե այստեղ ինչ որ դավադրություն կա։ Միլանում համանախագահաների հետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները հաղորդագրություն են համաձայնեցել եւ ասվել է, որ երկար ժամանակ չէր հաջողվում համաձայնեցնել, համաձայնեցվել է։ Այդպիսի հայտարարություններ վերջին 25 տարում բազմաթիվ հայտարարություններ են։ Ինչ վերաբերում է հարցին, արդյոք նոր բան կա Ղարաբաղի հարց։ Ոչ, նոր բան չկա։ Եվ ակտիվություն այնքանով չքանով դուք տեսնում եք, եւ այդ ակտիվությունը ելի վերջին 25 տարում կարող ենք համարել ցածր ակտիվությունից Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի այն հայտարարությանը, թե 2018 թվականին Ադրբեջանին հաջողվել է Նախճեվանի հատվածում 11000 քառակուսի մետր տարածք ամբողջովին վերահսկողության տակ վերցնել, պաշտոնապես հայտարարել է, որ այն տարածքները, որոնք մայիսի 8-ից առաջ եղել են Հայաստանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, այդ բոլոր տարածքները շարունակում են մնալ Հայաստանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Արցախի հերոս ոսկե արծիվ իշխանանշանակիր գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի ծննդյան օրն է։ Արցախում սիրում ու հիշում են գեներալին։ Ռազմական գործչի անունը կրող ռազմամարզական վարժարանում այսօր նշել են գեներալի 98 ամյակը ծաղիկներ խոնարելով նրա պատվանդանին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նա մարտական հրամանատար էր ու միշտ մարտական դիրքերում։ Հայրենական պատերազմի ու հետագա տարիների մեծ փորձն ու գիտելիքները նա սիրով հաղորդում էր երիտասարդ սպաներին, ուսուցանում նրանց հաղթելու արվեստը, անձնական օրինակով ողջավորում զինվորներին նրանց այդ կիսում ռազմաճակատային կենքի դժվարությունները։ Գեներալ Իվանյանն անմիջական մասնակցությունն է ունեցել Արցախում կանոնավոր բանակի կազմավորմանը։ Նրա դերակատարությամբ պլանավորվել ու հաջողությամբ իրականացվել են մի շարք մարտական գործողություններ։ Այսօր Պաշտպանության բանակի մի խումբ գեներալներ եւ պաշտոնական այցով Արցախ ժամանած Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատվիրակության անդամները ժամանել են գեներալի անունը կրող վարժարան եւ ծաղիկներ խոնարել նրա պատվանդանին։ Գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի խոսքով Այսօր գեներալ Իվանյանի ծննդյան օրն է, իսկ Իվանյանը ես համեմատում եմ մեր Աբովյանի հետ, ինչպիսի դերակատարություն ունեցել Աբովյանը, ինչպիսի դերակատարություն ունեցել Թումանյանը, այն մեր բանակաշինության գործընթացում Իվանյանը ունեցել այդ դերակատարությունը։ Դե մենք պարտավոր ենք նրան հիշել եւ նաեւ սերունդը պիտի դասիրակի Իվանյանական ոգով։ Ինչ է անում բանակը այսօր սերունդը այդպեսին դասիրակելու համար։ Մենք շատ միջոցառումներ ենք կազմակերպում, նաեւ այն հուշ երեկոները, այն մեծարման երեկոները, որոնք իրականաց գործում են պաշտպանության բանակի զորամասերում, հանդիպումները դպրոցականների հետ։ Այս բոլորը հենց նպատակահարված է դրան, որպես մենք ծերուն դասիրակենք եւ ապրիլյան լարվածորը երբ նաեւ ապացուցան նրա, որ մենք ունենք ծերուն, որը արժանի փոխարինողն է երնակ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատվիրակությունից նորընտիր պատգամավոր Մանեթ Հանդիլյանը վստահ է, որ վարժարանում ուսում ստացած տղաներն ու աղջիկները կդառնան գեներալի արժանի հետնորդները։ Մենք հատուկ հենց այստեղ ենք գցել, որպեսզի տեսնենք աղջիկների ուսանողներին, ովքեր որ այստեղ ծառայության են եւ մենք տեղեկություն ունենք, որ նրանք այստեղ են եւ նույնպիսի պատրաստվածությամբ ծառայում են մեր պետությանը եւ դա մեզ համար շատ կարեւոր էր հանդիպել իրենց հետ, հասկանալ ինչ դժվարություններ ունեն, ինչի մասին են մտածում եւ ինչպես է ստացվել, որ այդ որոշման են եկել եւ մեր անմիջական զրույցների միջոցով փորձելու ենք նաեւ բարձել, թե աղջիկների կանանց ծառայությունը բանակում ինչ խնդիր է լուծում, ինչ խնդիր է առաջացնում, եթե կան այդպիսիք բացահայտենք իրական պատկերը։ Վարժարանի սան Մարիան Վարդայանը հպարտությամբ է կրում զինվորականի համազգեստը եւ ուսում է ստանում Քրիստաֆոր Իվանյանի անվան ռազմական վարժարանում։ Ճիշտն ասած, կարծում եմ յուրաքանչյուր բանիմաց զինվորականի ներկայությունն է շատ կարևոր։ Ես իհարկե ընտրեցի այս մասնագիտությունը պարզապես իմ խառնվածքից ելնելով, որովհետև կարծում եմ, որ համապատասխան ոլորտ է իմ բնավորության տարանձի համար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այս տարվա ապրիլից, երբ հայտնի դարձավ, որ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը հաստատել է ներտնային գազասպարման սարքերի սպասարկման վճարների սահմանման մասին Արցախգազ փակ բաժնետիրական ընկերության ներկայացրած հայտը, հանրության տարբեր շերտերում թեմայի քննարկումները չեն դադարում։ Արցախի հանրային ռադիոն նույնից նույնպես քանիցս անդրադարձել է թեմային, խոստանալով հետևել իրադարձությունների զարգացումներին։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ներտնային սպասարկման վճարների մասին քննարկումները Երևանից կրկին աշխուժացել են։ Առիթն այն էր, որ նորաստեղծ արդարություն կուսակցությունը հրապարակայնորեն հիշեցրել է խնդրի մասին, հայտարարելով, որ բարձրացրած հարցը դեռևս մնում է անպատասխան։ Դրան հաջորդել է Արցախգազ փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Սեյրան Միքայելյանի պատրաստ են արդյոք պատասխանատվություն կրել մարդկանց կյանքի եւ առողջության համար վերնագրով հակադարձումն Արցախ պրես լրատվականում։ Ներկայացնելով նախորդ տարիների գազի թունավորումներից տուժածների վիճակագրությունը Սեյրան Միքայելյանն իր խոսքում կարևորում է անվտանգության բարձրացման անհրաժեշտությունը, իսկ Արդարություն կուսակցությունն իր հերթին նույնպես հակադարձում է։ Մինչ այժմ սպասարկման ծառայություն իրականացվել է անվճար հիմունքներով եւ գրանցված որևէ պատահարի համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։ Արդյոք պայմանագրի կնքումից եւ շմոլ գազի հանդեպ զգայուն սարքերի տեղադրումից հետո բացառվելու են թունավորման դեպքերը եւ եթե ոչ, ապա ընկերությունը պատասխանատվություն կրելու է դժբախտ պատահարների համար համար։ Եվ վերջապես, հայտարարվում է, որ մասնավոր ընկերությունը մտադիր է նպատակային ներդրումներ կատարել, բայց արդյոք բաժանորդների հաշվին։ Իդեպ արդարություն կուսակցությունը հաշվարկել է 5 տարվա ընթացքում բնակչությունից հավաքագրվելիք գումարը կհասնի եւ կանցնի սարքերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ 827 միլիոն դրամը, որը մատնանշել է Սեյրան Միքայելյանը։ Նշենք, որ հանրային քննարկումների այս 7 ամիսների ընթացքում Արցախ գազի տնօրենն առաջին անգամ է թեմայի շուրջ հրապարակավ հանդես գալիս մաս։ Մինչ այդ հանրության հետ կապն իրականացվել է միայն մամլոք հարտուղարի մակարդակով։ Վերջինս էլ լրագրողներին ընդունում եւ հարցերին պատասխանում էր ընտրողաբար, օրինակ հրաժարվել է պատասխանել մեր հարցադրումներին։ Հիշեցնենք, որ բաժանորդներին պարտադրվող նոր պայմանագրերով սպասարկման ծառայության մատուցման համար սահմանվել են վճարներ, որոնք գործում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ 1 գազ օգտագործող սարքի դեպքում 2270 դրամ, 2 սարքի դեպքում 4540 դրամ դրամ, 3 եւ ավելի գազօգտագործող սարքի դեպքում 6810 դրամ։ Մենք ներկայացրել էինք եւ բաժանորդների տեսակետներ, ովքեր ստորագրման պահին պատշաճ տեղեկացված չէին նոր վճարների մասին։ Դիմել էինք Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի բնակարանային շահագործման տնտեսություն ու ողջել, որ պայմանագրով նախատեսված ծխատար ուղիների մաքրման համար բազմահարկ շենքերի բնակիչներն արդեն իսկ հարկ են վճարում բնակվարձի տեսքով, որևէ փոփոխություն չի եղել, հարկը չի նվազել եւ ծառայությունն էլ շարունակ շարունակում է իրականացնել բնակշահագործման տնտեսության կողմից, իսկ առանձնատների պարագայում ծխատար ուղիների մաքրման խնդիր ընդհանրապես չկա։ Մինչդեռ այս բնակիչների հետ էլ նույն պայմանագրերն են կնքվում, այսինքն առանձնատների բնակիչները ստիպված են լինելու վճարել մի ծառայության համար, որն ըստ էության չի մատուցվելու իրենց։ Այս նոր հարկատեսակի առաջ բերած աղմուկից հետո եւ բնակիչների մի քանի դիմում բողոքներից հետո այս տարվա ամռանը ստեղծված հանրային խորհուրդը խոստացավ զբաղվել խնդրով։ Այս ուղղությամբ Ըմբռնությամբ սակայն մինչ այժմ որևէ շոշափելի արդյունք չգրանցվեց։ Օրեր առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը ընդառաջելով Արցախ գազի դիմումին երկարաձգել է պայմանագրերի կնքման ժամկետը մինչև եկող տարվա մայիսի 1-ը։ Իսկ երկարաձգելու պատճառն այն է, որ բաժանորդների 1/3-ը պայմանագիրը չի ստորագրել։ Մենք այսուհետ նույնպես կհետևենք իրադարձությունների զարգացումներին Արցախ գազետը նորենի եւ Արթարություն կուսակցության հրապարակային բանավեճին, հանրային խորհրդի ու երկրի նախագահի հանձնարարականով ստեղծված հանձնաժողովի քննարկումների արդյունքներին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք երեկոյան Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տոնախմբություն էր։ Ձմեր Պապն ու Ձյունանուշը վառել են Հանրապետության գլխավոր տոնածառի Ամանոր նազդարարող խորհրդանշանի լույսերը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակը 3 ավելի քան մարդաշատ էր։ Մեծ ու փոքր եկել էին ականատեսն լինելու նոր տարվա գլխավոր խորհրդանիշն ազդարարող տոնախմբությանը։ Իսկ այն հագեցած էր հետաքրքիր համերգային ծրագրով, աննախադեպ լուսային էֆեկտներով, ինչպես նաև ավելի քան 400 դպրոցականների մասնակցությամբ կայացած ֆլեշմոբով։ Իդեպ առաջին անգամ համերգային նոր ծրագրով հանդես է եկել Պաշտպանության բանակի ասպետ համույթը։ Տոնախմբությանը մասնակցելու համար վերածննդի հրապարակ էր այցելել Պաշտպանության բանակի Էնսորամասից ինձ առայող Արման Թադևոսյանը։ Արման, քան ժամանակ է որ ծառայում եք։ 5 ամիս 2 օր։ Ինչպես է ձեր ծառայությունը։ Շատ լավ։ Այսօր ներկա եք նաև դուք Տոնասարի գույքերի բարման Արողությանը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր տարուց։ Ինչ եք սպասում։ Սպասում ենք խաղալին երկիրը, սաղ ուրախ լինեն, ուրախ դիմավորեն նոր տարին, որ տարին ուրախ հասկացնեն։ Առողջություն Երկն ու պարը, բարձր տրամադրությունն ու աշխույժ մտնոլորտը համակել էր բոլորին։ Քաղաքային մշակույթի տան տնորեն Ռաֆայել Ավանեսովի խոսքով Ինչպես տեսնում եք, ավելի նոր ծրագրով, ավելի նոր երկերով, ավելի նոր շոուներով, թե լուսային, թե էֆեկտներով եւ նոր երկերով։ Ամենից կարևորը այս տարին 100% բոլորը նոր երկեր էին հնչում։ Միջալոց նաեւ մասնակցում են մեր զինվորները Ասպետա ամույթին։ Նորություններից մեկը նաեւ որ մոտ 1000 երեխա ֆրեշմոբ ցույցվեցին, դուք տեսաք հայկական նոտաների վրա եւ կոպալները օգտագործեցին մեր հին, եւ կարծում եմ նորմալ ստացվեց եւ դրամատուրգությունը մտածում եք ժողովրդին դիպլիկը հրաապարակում ժողովուրդն է։ Պարոն Ավանեսով, ձեր մաղթանքները։ Դենից կարևորը թող նոր տարում լինի կապույտ երկինք, խաղաղ Արցախ եւ բոլորը լինեն առողջ, որպես իրաց սրտի նպատակները այս տարին անպայման կատարվի աստորգությամբ։ Համերգային հետաքրքիր ծրագրից հետո եկավ խորհրդանշական պահը։ Բեմ բարձրացան ձմեր պապն ու դինանուշը եւ վառեցին գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Նշենք, որ տոնածառի շուրջ հավաքված երեխաներին իրենց ներկայությամբ զվարճացրել են նաև մուլտիպլիկացիոն հերոսներն ու 2019 թվականի խորհրդանիշ Խոզուկը Արսիկարությունյան այսօր։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է Մարիա քաղաքի բնակիչներին, որ կատարվելու է նոր տարվա միջոցառումներին մասնակցելու համար Ստեփանակերտ քաղաքի 2013 բացի դպրոցների նախադպրոցական խմբերում ընդգրկված 2014, 2015, 2016 եւ 2017 թվականներին ծնված երեխաների գրանցում։ Գրանցման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել երեխայի ծննդյան վկայականը, բնօրինակը եւ ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց անձնագրերը։ Գրանցումը կկատարվի Ստեփանակերտի Եղիշե Չարենցյան վան համար 7 դպրոցում Դեկտեմբերի 17-ից 22-ը ամեն օր ժամը 10:00-ից մինչև ժամը 17:00-ն։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամատություն, տեղումներ, լեռնային շրջաներում ձյանտեսքով, առանձին վայրերում՝ մռախուղ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն։